տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր անդրադառնալու ենք Ուկրաինայի հայ համայնքի փառավոր անցյալին ու ներկային։ Օրվա մեր զրուցակիցն է Ուկրաինայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ, լրագրող, հրապարակախոս Մարատ Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կխնդրեի պատմեիք, թե ինչ այս ռազմագործողությունները, ինչ պատերազմը Ուկրաինայում, որքան հայեր բնակվում, հիմնականում որտեղ էին նրանք կենտրոնացած եւ համախմբված էին ապրում հայերը Ուկրաինայում, ինչպիսի համայնքային կառույցներ էին գործում, որ քաղաքներում Ուկրաինայի գրեթե կես միլիոնանոց հայ համայնքը մեկ միասնական կառույց ունի ազգային, դա Ուկրաինայի հայերի միությունն է, որը միավորում է բոլոր մարզերի հայկական կառույցները, համայնքները։ Տեղում մարզերում ունենք հայկական կրթօջախներ, Կիրակնորյա դպրոցներ կան այլ ֆորմատի հայկական կրթօջախներ, բացի Կիրակնորյա դպրոցներից կան մշակութային կենտրոններ, որտեղ որ երիտասարդները կարող են առնչվել հայկական մշակույթին եւ զարգացնել։ Հայ համայնքը հիմնականում ամենա թեժ զարգացման փուլ մտավ վերջին 10-11 տարվա մեջ, որը որ դարձավ միասնական, երևի թե գիտեք, որ ինչքան դժվար է մեր հայրենակիցներին միավորել, բայց երբ որ հայ ամենքի ղեկավար ընտրվեց Վիլեն Շատվորյանը, առաջիկա 2 տարվա մեջ նա կարողացավ միավորել բոլոր համայնքները եւ հավատացեք, մեր միասնությունը շատերի զարմանքն ու երևի թե նաև նախանձն է առաջացնում, որովհետև Ուկրաինայի հայերը միասնական կառույցով ներկայանում են բոլոր բնակավարներում։ Ինչ կապեր ունեին Ուկրաինահայերը մայր հայրենիքի եւ Արցախի հետ։ Ուկրաինայի հայերի միությունը ինչպես երևի աշխարհի մնացած բոլոր երկրների հայկական կառույցները ունի սերտ կապեր մայր հայրենիքի հետ, Արցախի հետ։ Բացի դրանից Ուկրաինայի հայերի միությունը ուղիղ կապեր է հաստատել եվրոպական հայկական համայնքների հետ, ամերիկյան հայկական կառույցների հետ։ Ինչպես գիտեք, Ուկրաինայի հայերի միությունը մեծ ազդեցություն ունի Եվրոպայում եւ ունի նաեւ եվրոպական օֆիսը Ուկրաինայի հայրենիցյան, որը գտնվում է Բրյուսելում։ Ուկրաինայի հայրենիությունը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել եւ ապրիլյան քարորիայի օրերին եւ 44-օրյա պատերազմին Երևանում բացվել էր Ուկրաինայի հայրենիության շտաբը, որը պատերազմը ավարտվելուց նույնիսկ կես տարի հետո դա շարունակում էր օգնություն ցուցաբերել մեր հայրենակիցներին Պարոն Հակոբյան շատ հետաքրքիր էր հատկապես Սփյուռքի այլ համայնքների, մասնավորապես Եվրոպայի հայ համայնքների հետ համագործակցությունը կա այդպիսի ծրագիր համատեղիրագործված, որը գործնական լուրջ նշանակություն ունի Սփյուռքահայ կյանքում։ Ծրագրերը այդ համագործակցությունը բազմաթիվ միջոցառումների առիթ է դարձել, որի հետ դու կարող ես ցանոթանալ Ուկրաինայի հայերի միության պաշտոնական կայքում։ Եթե ասենք խոսքով պատմել, դա շատ երկար կտևի, դրա համար երկար տարիների աշխատանքը բոլոր ցանկացողները կարող են Ուկրաինայի հայրենիության կայքում դա տեսնել եւ ունկնդրել իլյուստրացիաները։ Ուկրաինայի հայ համայնքը ինչպես է ձևավորվել, ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի, ինչով է տարբերվում Սփյուռքի այլ համայնքներից։ Ուկրաինայի հայ համայնքը ունի մեծ պատմություն, բավականին մեծ հայկական ժառանգություն, որը ձևավորվել է 10-11 դարի ընթացքում։ Առաջին հայկական համայնքային կառույցները ձևավորվել են Անիի անկումից հետո, որ հայերը իրենց հանգրվանը գտել են Ուկրաինայում, բայց դա առաջին շփումները չեն եղել, դրանից առաջ թակավորական ընտանիքի հետ եղել են շփումներ, հայրը նաև ավանդում են քրիստոնեության ընդունման գործում Աննան արքայադուստրը, որը որ Բյուզանդիայից եկավ եւ դարձավ Կիևյան իշխանի կինը, որի շնորհիվ բազմաթիվ եկեղեցիներ են կառուցվել եւ մինչեւ այսօր այդ եկեղեցիները մարդիկ այցելելուց գիտեն, հիշում են, որ դրա հետ կապ ունի մեր հայրենակցուհի։ Ընդհանրապես հայ համայնքի դերը շատ մեծ է Ուկրաինայում, բոլոր ռեգիոններում, գիտեք, նույնիսկ անսպասելի վայրերում, երբ զբոսաշրջիկներին գիդերը ցույց են տալիս տարբեր կառույցներ ու նշում են, որ այս կառույցը գոյություն չէր ունենա, եթե ասենք չլիներ հայ ինչ որ մի ասենք առևտրականի կամ գործչի օգնությունը։ Պաս 11 դարում Ուկրաինայի հայ համայնքը ունի եթե չասեմ հազարավոր, ապա հարյուրավոր հանրահրճակ հայ գործիչներ, որոնք որ զբաղվել են ամենատարբեր գործունեությամբ, դա կլինի սկսած ալխիմիայից, այսինքն քիմիկո իրազեկտեղորոշությունից վերջացրած հոգևորական եւ քաղաքական գործիչներից բավականին ճանաչված, ասենք, գիտեք, Կարոլ Միկուլին Շոպենի աշակերտներ, Հովանես Այվազովսկին, նրա եղբայր Գաբրիել Այվազովսկին, որը քաղաքական եւ հոգևորական գործիչ էր, Սադոկ Բարոնչը, որը որ չափազանց մեծ ազեցություն եւ հրճակումներ Եվրոպայում, որը որ նույնպես հոգևորական եւ քաղաքական գործիչ էր, նաեւ պատմաբան Պարոն Հակոբյան, կխնդրեինք մի փոքր նաև ձեր մասին պատմել, ինչպես եք հաստատվել Ուկրաինայում։ Իմ անձնական պատմությունը շատ կարճ է, 30 տարի շուրջ ապրում եմ Ուկրաինայում։ Ճիշտ ասած, բավականին անսպասելի ստացվեց այստեղ հանգրվանելը, բայց շատ գոհ եմ, որ ապրում եմ մի երկրում, որտեղ հայ համայնքը ունի մեծ հարգանք, մեծ ժառանգություն եւ ամեն կերպ աջակցում է իր պատմական հայրենիքին։ 30 տարի է ինչ բնակվում եմ Ուկրաինայում, Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում։ Զբաղվում եմ հիմնականում լրագրությամբ, պուբլիցիստիկայով, կոորդինացնում եմ 3 լրատվական կայքերի աշխատանքը, նաև Ուկրաինայի հայերի միության հովանու ներքո ստեղծել ենք Ուկրաինայի հայեր պլատֆորմը այն մարդկանց մշակութային եւ քաղաքական գործիչների համար։ Մեր պլատֆորմից բավականին հետաքրքիր անձնավորություններ տարբեր ուկրաինական պաշտոնների են եղել, ինչպես Միխայել Բնուայրյանը, ինչը վերջերս Կիևի մարզի նահանգապետն էր։ Ունենք կինոռեժիսորներ, ասենք Մանուկ Դեփոյանը, որը առաջին ուկրաինական անիմացիոն ֆիլմ է նկարել։ Ունենք Աշոտ Արուշյանը Վանունով մի հասարակական ակտիվիստ, որը որ ամենամեծ ուկրաինական պայքերային փառատոնի կազմակերպիչն է։ Ունենք լավ դերասաններ, ունենք պոլիտեխնոլոգներ, ունենք լրագրողներ, բոլոր ասպարեզներից, քանի որ հայկական համայնքը բոլոր բնակավարներում ներկայացված է։ Այն այնպես որ անուններ շատ կան, օրինակ ասենք Սուսաննա Չախոյանը, որը որ իր կոլորատոր սոպրանո ձայնով հմայում է պարզապես ունկնդիրներին, Ուկրաինայի լավագույն օպերային երգչուհիներից մեկն է։ Շատ կան, գիտեք, Բորիս Եղազարյանը, նկարիչ Ռոման Բալայանը, կինոռեժիսոր, ինչպես գիտեք, արդեն նոր սերնդի կինոռեժիսորներ են գալիս նրանց փոխարինելու, նրանց գործը շարունակելու։ Եթե կարելի է այդպես ասել, ասենք Խաչատուր Վասիլյանը, որը որ արևելյան Ուկրաինայի գործիքներից է։ Շատ են Օլեգ Սահակյանը քաղաքագետ, երկար կարելի է շարունակել մեկ ակտիվ ամեն մեկս մեր բնակավարում գործունեության մեջ նաև աշխատում ենք օգնել հայ համայնքին եւ զարգացնել եւ տարածել հայկական մշակութային, ասենք, ծրագրերը մեր շրջապատում ամեն մեկս մեր բնակավարում։ Հայրենադարձության հետ կապված ինչ ծրագրեր, մտորումներ ունեն Ուկրաինահայերը եւ հաշվի առնելով պատերազմը Ուկրաինայում նրանք հայրենիք վերադառնալու հետ կապված ծրագրեր ունեն, թե ոչ։ 4000-ից ավել մեր հայրենակիցներ արդեն եկել են Հայաստան։ Դա զուտ անձնական ինիցիատիվայով է եղել, չկա նման, ասենք, ինչ որ հայերենը դարձման հատուկ ծրագիր կամ ասենք ինչ որ հատուկ նման ուղղությամբ արվող գործողություններ Հայաստանի կողմից։ Մարտիկ պարզապես իրենք ճանապարհ են գտել երրորդ պետությունների տարածքով Հայաստան են եկել։ Եվ վերջում պարոն Հակոբյան հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի շրջանակներում արդեն ընդունված ավանդույթ է թե որ մեր զրուցակիցները հնարավորություն են ունենում իրենց սրտի խոսքով դիմել արցախցիներին օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից ինչ կցանկանայիք փոխանցել մեր հայրենակիցներին հատկապես արցախ հայությանը ուժը կորով կցանկանայինք մենք ամեն ինչ անում ենք մեր հայրենակիցներին Հայաստանում եւ Արցախում օգնելու համար ամեն հնարավորը եւ ես կուզենայի որ իրենք իմանան որ Ուկրաինայի հայությունը հոգով սրտով իրենց կողքին է ցանկացած բայի պատրաստ օգնության նույնիսկ երբ մեր երկիրն է պատերազմի մեջ մենք դա մի անգամ չէ եւ խոսքով չէ որ ապացուցել ենք պարզապես կուզենայինք որ մեր ժողովուրդը իմանան Արցախայիցուն մեր հայրենակիցները Հայաստանում որ կապ չունի որ երկրում ենք մենք բնակվում, մենք հայեր ենք, մենք մեր հայկական միասնությունը պետք է միայն ամրապնդենք։ Պարոն Հակոբյան, կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերին ընդառաջելու համար եւ շուտապույտ խաղաղություն ենք մաղթում Ուկրաինայում։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ այս պահին մեր հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության համար։ Շնորհակալ ենք խաղաղություն եւ Ուկրաինային եւ Հայաստանին հատկապես մեր Արցախին։ Շնորհակալ եմ։ Ռադիոլսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Ուկրաինայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ, լրագրող, հրապարակախոս Մարատ Հակոբյանը։ Ավարտին մոտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։